الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu Tebarake wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestri, uvažni gledatelji, evo nas u našem večerašnjem drugom predavanju, a ujedno je to i 14. predavanje u serijalu emisija Zimska škola Islama. Govorili smo u proteklom predavanju o sunnetima namaza i govorili smo o stvarima koji su dopuštene da se čini u namazu, a nerijetko se dešava da ljudi smatraju da te stvari se ne smiju učiniti u namazu. Trudili smo se maksimalno da spomenimo samo stvari koji su potvrđene vjerodostojnim hadisima. Za kraj ćemo, ako Bog da, spomenuti i time ćemo završiti priču o namazu kao namazu i badetu. Nakon toga ćemo prijeći, inšala, na određene vrste namaza, ali ono što smo imali da, inšala, obradimo vezano za namaz, ako Bog da noćas, to i završajmo. Ostaje nam za kraj da govorimo o stvarima koji su zabranjene da se čine u namazu i stvarima koji kvari namaz. I time smo, ako Bog da zaokružili jednu cjelinu, govorili smo kako klanjati, šta su to ruknovi namaza, šta su to vađivi namaza, šta su suneti namaza, šta je dozvano učiniti u namazu, šta je zabrajeno učiniti u namazu i šta kvari namaz. I jedan čovjek vjernik, ako nauči sve ove stvari, sigurno, sigurno je mnogo naučio u ovom poglavlju. <clears throat> Prva stvar u irodostojnim hadisma e, spomenuto je od Božih poslanika ali se letu selam da je zabranio podizanje pogleda prema nebu u namazu. Mi smo, kada smo govorili o stvarima koji su dopuštene u namazu, rekli smo da je dopušteno ako postoji potreba da čovjek se osvrni samo zato što se nešto oko njega dešava, ima potrebu da se okrini. Ako nema potrebu, kao što se kod nas neka, nekada dešava da ljudi u džami klanjaju i razgledaju kakvi su kod koga čarapi, ko je digao ruke, ko nije, ko je rekao amin, ko je se e, podrignuo, u takvim situacijama, u takvim situacijama je pokuđeno zakretanje, o tjemu ćemo govoriti poslije. Ali samo podizanje pogleda skroz da čovjek pogleda u nebo, to je strogo zabranjeno. Islamski učenjaci kažu da je to strogi haram, Allah poslani kaže ili će ljudi prestati podizati pogled poglede u nebo ili će im se njihovi pogledi ukočiti. Tako da, znači na osnovu, na osnovu ovog hadisa islamski učinjaci su konstatirali da je strogo, strogo zabranjeno, da je strogo zabranjeno podizati pogled u nebo. <clears throat> Svakako, stvari koje su zabranjene, koje ćemo večera spominjati, nisu na istom stepenu. Pa imamo nekada stvar koja je zabranjena, ali islamski učinjaci su, uzimajući kontekst u obzir, kažu da je to mekruh. Za neke stvari koji su zabrajeno, jasno se kaže da je haram, jedna od tih stvari jeste i podizanje pogleda u nebo. Druga stvar jeste koju ne bi trebao da čini klanjač i ne možemo kazati da je haram, a to je e, da čovjek gleda u stvari koje ga e, okupiraju i dekoncentrišu. Zabiražujem vjerodostor na Adisu da je Allah poslanik alaih salatu wasalam jedne prilike klanjao i nakon namaza skinuje svoju odjeću koja je bila u pruge. Pa je rekao, nosite ovu moju odjeću koja ima pruge po sebi, donesite mi Ebu Džehmovu običnu odjeću koja nije u pruge, doista me ovo, kaže, dekoncentrisalo u namazu. Doista me ovo dekoncentrisalo u namazu. <clears throat> Prva stvar, podizanje pogleda u nebo. Druga stvar jeste da čovjek gleda u stvari koje ga dekoncentrišu. Treća stvar jeste zakretanje u namazu bez potrebi pa smo rekli imamo zakretanje u namazu glavom ako imamo za njim potrebu i imamo zakretanje kada ne imamo potrebe, a to je ono što smo malo prije spomenuli, kada čovjeka interesuje kako ko izgleda u namazu, kakve ko čarape nosi, kakvu ko odjeću nosi i tako dalje. Pa je to zakretanje neispravno i Boži poslanik Ali se Elatu Esalam kada je upitan o zakretanju namazu, kazao je da je to e, brza krađa putem koje šeitan krade čovjeku njegov namaz. To je brza krađa jer čovjek kada se zakrini njegova pažnja je odvučena i jednostavno na taj način je njemu dio od namaza ukraden jer Boži poslanik je rekao u vjerodosvjenom hadisu čovjek će od namaza imati onoliko koliko bude koncentrisan u namazu na namaz. Pa samo zakretanje čovjek odlači pažnju i uzima mu dio namaza. Pa smo rekli, ponavljamo, zakretanju namazu, ako imamo potrebu, imamo pravo da pogledamo lijevo ili desno. Ako ne imamo potrebu, mi ćemo cijelo vrijeme gledati u mjesto seždi, a podizati pogled u nebo je strogo, strogo zabrajeno, da je Boži poslanik rekao ili će ljudi prestati podizati poglede u nebo, ili će im se pogledi ukočiti. Četvrta stvar jeste... E, e zaplitanje prstiju na ovaj način od samog momenta dok čovjek krini u džamiju pa sve dok se završi namaz. Ovo je veoma bitno, posto postoji hadisi u kojima stoji da je znao Boži poslanik nakon namaza ruke ovako držati. Nakon namaza. A imamo druge hadise da je Allah poslanik ali se letu sram kazao kada neko od vas uzme abdest na najljepši mogući način, zatim krene u džamiju, neka ne isprepliče prste svojih ruku. Pa je Boži poslanik to jasno zabranio i to na jedan, na jedan e, strog način, e, znači gledajući stilistiku arapskog jezika, kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, فَلَا يَشْبِكَنَّ يَدَهُ ili jedeihi, neka kaže ne isprepliče svoje ruke od momenta kada krene od kući pa sve doklanja namaz. Nakon namaza ako to bude i radio, inšallah, to nije sporno, tako da od stvari koje su zabranjene činiti i prije namaza, u, u putu idući prema džami i u namazu jeste da čovjek isprepliče svoje prste. Isto tako od stvari koje su e, pokuđene u namazu, pokuđene, jeste pucketanje prstima. Oni ljudi koji su živjeli u arapskom svijetu znaju da je to kod njih postala u zadnjim godinama i možda i više jedna e, opće poznata stvar da ljudi u toku namaza stoje i jednostavno pucketaju sa prstima pa do te mjere ja sam lično gledao ljude u namazu kako nožne prste znači oni stoje i nožne prste pucketaju što nisam nikad znao da postoji ali eto to sam kod njih vidio i čuo a da ne govorim kako ljudi svaki prst na dva ili tri mjesta pucketaju dosadno im u namazu Abdullah ibn Abbas jedne prilike Klanjao je pored njega čovjek, kao što je zabilježeno u vjerodostojnim predaji, pa je čovjek u namazu pucketao i lomio prste, pa mu je nakon namaza rekao ne imala te majka, zar se igraš u namazu tako što pucketaš prste, zar nisi svjestan, zar nisi svjestan da stojiš pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Od stvari koje su, koje su pokuđene i zabraju namazu jeste da čovjek zjeva u namazu. Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže u vjerodostojnom hadisu zjevanje je od šetana. Pa kada insan, kada mu dođe nagon za zjevanje, treba se maksimalno potruditi da da se bori protiv toga i da ne otvori usta. Znači treba se boriti maksimalno protiv toga da ne otvori usta, da ne počne se zjevati. Znači Allah poslanik jasno kaže da je zjevanje očetana i čovjek bi se treba u namazu što više truditi ako mu i dođe nagon za zjevanjem da zatvori usta i da sačeka dok taj nagon prođe, jer je došlo u vjerovstvu na hadisma isto da onog momenta kada čovjek otvori usta i kada se zjeva da šetan ulazi, da šetan ulazi. Od stvari koje su spomenuli islamski učenjaci u pogledu e, namaza jeste i da čovjek klanja zažmirenih očiju. Prvenstveno na što se odnosi ova zabrana jeste da bi čovjek klanjao zažmirenih očiju smatrajući da je to ibadet. badet. Ako bi čovjek klanjao zažmirenih očiju zato što ima pored njega nešto što ga omijeta ili jednostavno u datom momentu lakše mu se koncentrisat, inšala bizna nije napravio grešku. Ali ako bi čovjek smatrao kao što to rade i neke druge religije ili kao što rade ljudi kada su u jogi ili meditiraju pa zažmire i čovjek misli da je sam čin žmirenja, da je to ibadet, onda je to znači e, stvar koja je zabranjena i pokuđena da se radi u namazu. E, osnova je da bi čovjek trebao da klanja otvorenih očiju. To je osnova. Iz više hadisa primijetimo, e, primjećujemo da je Boži poslanik u namazu gledao. To je bila praksa Božijeg poslanika. Ali kažu islamski učenjaci, ako bi čovjek nekada imao potrebu da u datom momentu zažmiri, zato što primjer radi pored njega neko nešto, hajde da kažemo, radi i dekoncentriše ga, u datom momentu ako bi čovjek zažmirio, kako bi povećao koncentraciju, inšala bi iznila e, da nije ništa loše uradio. <clears throat> Od stvari koji su jasno zabranjene jeste da je Allah poslanik zabranio da se uči Kur'an na ruku i na seđdi. Znači, e, Allah poslanik ali se letu u vjerodosljenim hadisma zabranio da se Kur'an uči na ruku i na seđdi, tako da bi čovjek trebao da e, svakako da se pridržaje toga. Rekli smo na ruku da je sam ruku e, rukn, e, izgovaranje na, na ruku Subhana Rabi El Azim jednom je vađiv, nakon toga dolazi sunneti, nakon toga dolazi dove. Čovjek može da dovi ono što želi na ruku, na seždi, ali ne može učiti ne može učiti Kur'an zbog jasni zbog jasni zabrane Božijeg poslanika ali se selam. Isto tako od stvari koje su zabranjene namazu jeste da čovjek spusti svoje podlaktice i o tome smo malo prije govorili. Allahu poslanik je zabranio u namazu da se oponašaju životinje. Pa je spomenuo nekoliko životinja, spomenuo je da čovjek ne treba da oponaša vranu koja kljuca da ne bi tako brzo klanjao kao što vrana kljuca zrnjevlje, a između ostalog zabranio je da čovjek spusti svoje podlaktice na zemlju kao što to čini pas. Pa smo kazali u više, više puta smo to ponovili. E, hadisi koji govori o zabrani spuštanja podlaktica na zemlju bilježi imam Buharija i Muslim i ovi hadisi se odnose i na muškarce i na žene. E, u našem podneblju je poznato da žene kada klanjaju spuštaju podlaktice na zemlju jasno, znači da je to jasno u koliziji sa hadisima Božih poslanika ali se letu selam rekli smo generalno je pravilo da ne postoji razlika u namazu između muškarca i ženi ni u jednom, ni u jednom propisu. Uh, Isto od stvari koje su islamski učenjaci spomenuli jeste da čovjek ako klanja sjedeći, čovjek koji klanja sjedeći, on, znači kada dođe da, da čini ruku ili sečdu, on će se pogijeti koliko može da se pogni, ali neće mu se podići neki sto ili neka stolica pa da na njoj čini sečdu. Znači islamski učenjaci su i to smatrali zabranjenim. Od stvari koje su zabranjene e, u namazu jeste da čovjek prija su ljudi, a to se može danas desiti kada čovjek ode negdje na izlet, pa su prija ljudi klanjali su u džami koja nije bila zastata čilima, pa je bilo pjeska, bilo je zemlji, pa su ljudi sebi to ravnali da bi mogli lijepo seždu učiniti, pa ima Allah poslanik, pazite koliko su oni pazili na skrušenost, kaže Allah poslanik, nemojte to činiti, ali ako ćete činiti, onda to učinite samo jednim pokretom, kako vas to ne bi dekoncentrisalo. Pa znači, u osnovi, ravnanje nekog prostora prostora će čovjek činiti zemlju, može se samo činiti jednim pokritom. Od stvari koji su strogo, strogo zabranjene u namazu jeste preticanje imama. Od stvari koji su strogo, strogo zabranjene jeste preticanje imama. Nažalost, nažalost, e, nerijetko ćemo vidjeti ljude kako pretiču imama u namazu, pogotovo kada je u pitanju odlazak sa, sa rukua na seždu. Vidjet ćemo da, znači kad imam kaže semi Allahu nimen hamide, pa ostane dvije, tri sekunde dok rekne rabbe na velek elhamd, već vidimo ljude kako prije njega su, znači čovjek kada klanja u džematu, jasno može vidjeti da su ljudi već na seždi, a imam još nije odšao na seždu. Allahu poslanik ali se letu veselam, strogo je, strogo je zabranio preticanje imama. Čak e, ja sam ja sam navodio jednu priču koju sam pročitao kao vjerodostojnu priču u jednoj od knjiga koji govori o namazu, da je Jedan od šehova imao svog jednog uče, uh, učenjaka i šeha od kojeg je učio hadise. Dugo vremena mu je govorio i pripovjedao hadise iza zastora. Nikada nije, znači, nikada nije dozvolio da ga vidi. Pa kada je prošlo dugo godina, pa kada je taj čovjek, taj učenjak koji je diktirao hadise iza zastora, vidio koliko je taj njegov učenik odan, Jednog dana mu je sklonuo zastor i on je pogledao i vidio je čovjeka, a gdje je bila, njegova glava je bila glava magarećija u, znači, insan sa magarećijom glavom. Pa ga je upitao taj njegov učenik, a šehu, šta je to? Pa je kazao, čuo sam hadis koji govori o zabrani preticanja, da je Allah poslanik zaprijetio ili ćete vi prestati to, činti, predstati, ili će Allah s.a.v vaše likove pretvoriti u magreće likove. Pa mi to, kaže, nekako izgledalo preteško da Allah neći izgled tobe Arabi pretvori u magreće izgled. Kaže, pa me je Allah subhanahu wa ta'ala, kao što vidiš, pretvorio moju glavu u magreću glavu. Pa je znači preticanje imama strogo zabranjeno, a s druge strane, preticajući imama, čovjek može dovesti svoj namaz u pitanje. Tako da, e, imamo kada je u pitanju e, naš odnos prema imamu, imamo četiri kategorije e, postupaka. Možemo preticati imama što je strogo zabrajno i možemo dovesti svoj namaz u pitanje ako svjesno pretećemo imama u namazu. Druga stvar je da stvari radimo zajedno sa imamom i to je učiniti pokuđeno ako ne i zabranjeno. Jer Boži poslanik uvijek za, e, u namazu kada kaže imam je poslanik da ga slijedite. Pa kada on donese tekbir, pa i vi donesite tekbir. Kada on ode na ruku, pa i vi otiđite. Pa su činjenje radnja zajedno sa imamom također znači stvar koju ne bi trebao dozvoliti sebi musliman. I imamo treću stvar da čovjek stvari radi neposredno nakon imama. Kada ih uradi imam, čovjek ga slijedi u tome i to je ono što je, što je znači, eh, hajde da kažemo spomenuto u vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika i imamo četvrtu stvar, kašljenje nekada nam se desi, imam je otišao na seždu i mi odjemo na seždu, imam se vrati, a neko, da li iz bogobojaznosti, da li ne znamo iz kojeg razloga, on ostane na seždi, mi odjemo na drugu seždu, on se još nije vratio, pa se on onda vraća, pa stiže i čovjek bi trebao da pazi islamski učenjaci čak kažu ako čovjek mnogo zakasni za imamom mogao bi isto tako dovesti svoj namaz u pitanje ono što možemo kazati da čovjekov odnos prema imamu znači odnos može biti u četiri situacije može preticati imama što je strogo zabranjeno e, može raditi određene radnje zajedno sa imamom i to vjernik ne bi trebao sebi da dozvoli Sunnet je da čovjek radnje radi za imamom odma bez čekanja, kada kaže imam Allahu Ekber i mi za njim Allahu Ekber. Kada kaže Allahu Ekber, kada ode na ruku, mi za njim idemo. Kada kaže Semi Allahu Limen Hamide, mi se nakon njega vraćamo. Ne prije njega, a ne kasnimo. I četvrta stvar jeste kašnjenje za imamom. Čovjek kada klanja sam kući, neka klanja i oduži koliko hoće. Nekada se dešava ljudi, neko uči fatihu i došao je do pola fatihe i e, imam kaže Allahu ekber, idemo na ruku. Čovjek treba prekinuti učenje fatihe i otići slijediti imama. Osim ako se radi da mu je ostao još jedan ajet, ali čovjek ostane uči fatihu kao do kraja, efendija se vraća, on tek ode na ruku. To je neispravno. Innama džujilel imamu li ju'temme bihi, fe la tehtelifu alihi. Imam je postavljen da ga slijedite i nemojte se razilaziti sa njim. Pa znači, čovjek neće preticati imama, neće zajedno sa njim raditi, već će ga slijediti i neće za njim kasniti. Ovo je znači e, stvar koju čovjek, svaki čovjek koji klanja u džematu treba da zna. Isto tako, e, od stvari koje su zabrajene, vezuju se damaz, jeste da čovjek klanja e, u prisustvu hrani. Čovjek klanja u prisustvu hrani za kojom on ima potrebu. Znači može se desiti da čovjek klanja pored hrani, a on nije gladan. Ili eventualno hrana se postavila, čovjek posti. Tako da njemu ta hrana ne znači ništa. Ali čovjek je gladan, postavljena hrana i čovjek kaže dobro, sad ako budem jeo, bit će im poslije tamo vamo, idem ja prvo klanjat i kad jedem da onda mogu leći da se odmorim. Neispravno zato što se čovjek psihički mislima vezuje za hranu. Pa kažu islamski učenjaci, ako je postavljena hrana, I čovjek hoće klanjati, da će prednost prvo hrani, prvo će jesti, nakon toga će klanjati. Pod uvjetima da on može konzumirati tu hranu, da nije postać. Znači, u tim uvjetima čovjek, ako je postavljena hrana, da će prednost konzumiranju hrani nad namazom. Zašto? Samo kako bi se mogao potpuno poslije toga koncentrisati, odnosno ako bude klanjao u periodu dok je pored njega hrana, osjeti njen miris, on je gladan, čovjek će, znači to će ga sigurno dekoncentrisati. Isti je propis i sa trpljenjem e, nagona za fiziološku potrebu. Allah poslanik je u više vjerovostojnih hadisa kazao da čovjek ne treba klanjati, zabranio je klanjanje u periodu kada čovjek ima nagon za fiziološkom potrebom. Nekada čovjek ima abdest, i treba klanjati, ali osjeti velik nagon za toaletom. Ali onda konta dok odim u toalet pa moram ponovo abdestit, idem da klanjam pa ću poslije a, otići toalet i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik ali se letu wasalam u vjerodostojnim hadisima zabranio je da čovjek klanja i osjećajući veliki pritisak nagona fiziološke mali ili velike potrebe, čovjek ako ako znači je čak situacija da u džami ljudi klanjaju, a čovjek ima potrebu za toaletom, otići će, obavit će toalet, nakon toga ako stigne sa njima klanjati, stigao je, ako ne, klanjaće sam, ali opet sve nam to ukazuje koliko islam pažnje posvećuje čovjekovi koncentraciju namazu, jer čovjek kada ima nagon za toaletom, jednostavno se više ne može koncentrisati na namaz, on samo razmišlja kada će se završiti namaz da bi on otišao da, hajde da kažem, obavi fiziološku potrebu, pa pogledajte koliko su hadisi koji bilježi Buharija i Muslim govori govori da čovjek ne treba klanjati u prisustvu hrani ako on za njom ima potrebu ili da ne treba klanjati u stanju kada ima čovjek potrebu za toaletom, već će čovjek prvo obaviti toalet, riješiti se svoje e, fiziološke potrebe, a nakon toga mirni misli, znači klanjati namaz. Isto tako, Boži poslanik je zabranio da se klanja e, u situaciji kada čovjek ima, e, kada je pospan, jednostavno potrebu za snom. Ovdje se prvenstveno misli, prvenstveno se misli za e, noćni namaz. Znači nekada se dešavalo, mi imamo problem što ne ustavimo nikako na noćni namaz, ali nekada se dešavalo da su ljudi toliko uklanjali noćni namaz da počnu da im se spava, ali oni i dalje se bori i klanjaju. Pa je Boži poslanik zabranio da se klanja kada čovjek ima veliku pospanost jer kaže može se desiti da čovjek dođe u namazu i da dovi sam protiv sebe, a on nije svjestan toga zato što je mnogo pospan. Tako da od stvari koje su zabranjeno namazu jeste i e, klanjanje kada čovjek je mnogo pospan. Od stvari koje su e, zabranjene u namazu jeste da čovjek klanja prekriveni usta. E, od stvari znači, koji su jasno e, zabranjene, da čovjek klanja e, imajući nešto na ustima. Nerijetko se to zna desiti u zimskom periodu ljudi kada imaju šalove pa uđu u džamiju, e, ne žele da spuste šalove sa usta ili eventualno nekada ljudi nose one maske e, kao zaštita od e, zagađenog zraka ili nešto slično. U svakom slučaju, u normalnim uvjetima ako čovjek nosi tu masku ili ima šal ili nešto drugo, čovjek u namazu to treba sklonuti. Kada završi namaz, opet to može staviti. I posljednja stvar, Allah poslanika ili se letu selam ili dosu nad izabranio je da se klanja prema osobi koja spava ili prema osobi koja razgovara. I jednostavno je lako je dokučiti razlog zašto je zabrajeno, zato što to dekoncentriše čovjeka, pogotovo osobe koje pričaju, znači jednostavno skoro je pa nemoguće da čovjek klanja prema čovjeku koji razgovara, a da čovjek ne sluša ono što on razgovara i da ne razmišlja o tome i da to ruši njegovu koncentraciju. To su, braćo, moje drage cijene sestre, onoliko koliko ja bar imam po broju, 16 stvari, 16 stvari koje su... E, Islamski učenjaci pobrojali i spomenuli od stvari koji su zabrajeni u namazu, rekli smo, veoma je bitno da zapamte, nisu sve ove stvari na istom stepenu. Neke stvari su strogo zabranjene, za neke stvari je spomenuta kazna i one su odmah na većem stepenu, a neke stvari su na nekom nivou pokuđenosti, tako da generalno ove stvari treba izbjegavati, a one stvari gdje je došlo da za određenu postupak postoji posebna kazna, kao što je dizanje pogleda u nebo, kao što je preticanje imama i tako dalje, te neke stvari čovjek i treba maksimalno, maksimalno se truti da ih izbjegava. Na kraju, na kraju e, zadnja stvar vizana inšala za namaz jesu stvari koje kvari namaz. Nakon što smo inšala obradili i govorili o abdestu, govorili smo o tejemomu, govorili smo o guslu, govorili smo o uvjetima namaza koji se moraju ispuniti, Nakon toga smo govorili kako se konkretno klanja, pa smo govorili o ruknovima, govorili smo o vađibima, govorili smo o sunnetima, govorili smo o propisima ruknova, o propisima vađiba, o propisima e, sunneta. Govorili smo o stvarima koji su dopuštene se čine u namazu, dopust, govorili smo o stvarima koji su zabrajene u namazu, ostaje nam na kraju e, vjernik čovjek bi trebao da zna, da se poduči šta to kvari namaz kako bi se ne daj Bože sačuvao toga ili ako eventualno nekada uradi tu stvar da zna da takve stvari kvari namaz i time smo ako Bog da zaokružili jednu veliku cijelinu sa ovih 14 predavanja. Nadam se da oni koji to poslušaju prepišu i nauči da su naučili e, znači osnovne stvari vezane za poglavlje Tahareta i namaza, a mi ćemo ako Bog da i od sutra se nastaviti i dalje društi sa poglavljem namaza, ali kroz druge vrste namaza, ali ovo je općenit govor o namazu. Prva stvar e, koju spominju islamski učenjaci definitivno jeste da čovjek sigurno izgubi abdestu namazu. Znači ovo su dvije veoma bitne stvari u jednom pitanju. Da bude siguran i da je izgubio namaz. Kao da se desi čovjeku primjer radi da e, pusti vjetar, da izgubi abdest. Ali m, pošto ja, eto, Allah me time iskušao, imamo dosta kontakta sa ljudima, Ja uvijek pokušavam ljudima da maksimalno zatvorimo vrata šetanu i njegovim vesvesama i došaptavanjima, jer imao sam više puta slučajeve kada se sretnemo sa mladincima ili starim ljudima koji imaju mnogo problema sa vesvesama i došaptavanjima šetanskim u namazu, a i prije namaza kada uzimaju abdest. Zato eh, kroz naše ove komentare i druženja Ja se maksimalno trudim da ljudima ne otvaram vrata gdje će otići da im šetan može otvarati vrata vesvisa. Pa je ovdje veoma bitno spomenuti da čovjek ako je, ako je izgubio abdest u namazu mora biti siguran da je izgubio abdest. Ne, Pa možda jesam, možda nisam, nisam siguran. Sve dok čovjek ne bude 100% siguran, ne smije, namaz, ne smije napustiti namaz. Allahom poslaniku, ali i salatu wasalam, ljudi su se požalili, Allahom poslaniće, grče i nam crijeva u namazu. Kaže Allahom poslanik, la jen sarif, ne smije prekinuti namaz. Onog momenta kada uđemo u namaz, Osnova je mi smo u namazu i ne smijemo prekinuti namaz osim ako zatim postoji velika, velika potreba. Pa znači, kaže Allah poslanik, la jansarif, ne smije prekidati namaz. Osim, kaže, u dva uvjeta, hatta jeđi deriha, au jesme asauten ili kaže on zaista čuje svojim uhom kako je primjer radi pustio vjetar ili čuje jednostavno čuje loš neugodan miris od toga da je pustio vjetar. Boži poslanik je ovdje naveo primjer ali je postavio formulu ne smijemo se igrati. Jer nerijetko se desi čovjeku jesam li nisam li. Sve dok čovjek je na vagi jesam li nisam, osnova je nisam. Dok ne dođe i kaže jesam 100%, znam da jesam. Osjetio sam, čuo sam, tada onda kažemo čovjeku moraš prekinuti namaz i moraš otići ponoviti abdest. Ovdje se možemo dotakiti jednog pitanja koje nije bilo u planu, a to je da se nekada čovjeku desi klanja u prvom safu, velika je gužva, da li je džuma, da li je bajram ili neki drugi namaz i čovjek izgubi abdest. Izvinjavim se. Od stida prema ljudima, od stida prema ljudima ne prekini, ne prekini namaz. namaz ovo je jedno veoma opasno znači dijelo. Čak neki učenjaci su išli toliko daleko da su kazali da čovjek koji bi tako uradio klanjao bez abdesta svjesno da je počinio nevjerstvo. Pa je to znači sredina. Ne smijemo napustiti namaz dok ne budemo sigurni da smo e, izgubili abdest. Ali isto tako, ako izgubimo abdest, moramo napustiti namaz. Ako izgubimo abdest, moramo napustiti namaz, jer nam namaz nije ispravan bez abdesta i klanjanje bez abdesta bi se moglo smatrati i smijavanje sa Allahom vjerom. Tako da imamo dvije krajnosti. Ne smijemo napuštati namaz dok ne budemo sigurni. Ali ako budemo sigurni, onda namaz moramo napustiti, ne smijemo ostati i kao vanštinom se pretvarati da i mi klanjamo sa ljudima. Pa je prva stvar koja kvari namaz da izgubimo abdest u toku namaza, ali da budemo sigurni da smo ga izgubili. Ako ga izgubimo, moramo prekinuti namaz, bez obzira bili sami ili bili u džematu. Druga stvar jeste da izostavimo neki uvjet od uvjeta namaza ili da izostavimo rukn od ruknova namaza svjesno pa čak i da kažemo i da izostavimo vađib od vađiba namaza, sve ove tri stvari, ako ih svjesno izostavimo, naš namaz, znači generalno je pravilo da je neispravan. Generalno pravilo je neispravan, čovjek bi vjernik zato trebao da zna šta su uh, uvjeti namaza, šartovi, šta su ruknovi, temeljni dijelovi namaza i šta su vađibi, jer ove stvari se ne smiju izostaviti. Ako bi čovjek svjesno izostavio neko od ovih stvari, njegov namaz ne bi bio ispravan. Znate onaj hadis i toliko puta ga citiramo da je Boži poslanik u hadisku i bilježi Buhari i muslim jedne prilike sjedio u džami sa svojima sahabima pa je vidio čovjeka koji je došao u džamiju i koji je klanjao izrazito brzo, nije upotpunjavao rukn koji smirenosti. Nije upotpunjavao rukun smirenosti, pa kada je došao Božji poslanik, poslanik nazvao je poslaniku selam, Božji poslanik mu odgovorio i kazao, vrati se, klanjaj, nisi klanju, ne broji se, neispravno. ispravno pa je otišao, klanjao, pa opet došao, isto uklanjao, pa kaže poslanik, opet se vrati, klanjao, nisi klanjao, pa ga je poslanik tri puta vraćao da klanja, nakon toga je došao i kazao, Allahu poslaniće, ja ne znam drugačije, ja ovako klanjam, brzo. Pa je mu onda poslanik dao onaj veliki historijski savjet kada mu je kazao kada želiš klanjati uzmi abdest, okreni se prema kibli, donesi početni tekbir, prouči nešto od Kur'ana, otiđi na ruku, pa se, kaže, potpuno smiri. Pa se vrati sa rukua, pa se potpuno smiri. Pa otiđi na seždu, pa se potpuno smiri. Pa se vrati sa seždi, pa se potpuno smiri. Pa opet učini seždu, pa se potpuno smiri. Pa vidimo da Allah poslanik u svim tim, znači ruklovima govorio, pa se potpuno smiri. Pa insan, kada preskoči jedan rukn, Allahov poslanik je taj koji njegov namaz proglasio neispravim. Pa se čovjek treba truditi da ispo, ispoštuje uvjete za namaz, ruknove namaza i vađibe namaza. Od stvari koje kvari namaz jeste i namjerno jedenje i pijenje u namazu. Baš evo, kao što ja kaže, evo ovako da čovjek u namazu svjesno uzme i nešto popije. Kada u pitanju zaborav, u pogledu toga islamski učenjaci imaju e, različiti dosta stavova, ali kada u pitanju svjesno jedenje i pijenje, da čovjek u namazu je i izvadi košpicu iz, us, e, iz džepa i počne grickati e, košpicu ili uzme čašu vode i tako dalje, svi ti postupci, ako i čovjek uradi svjesno, svi oni kvari namaz i to po konsenzusu islamskih učenjaka. Po konsenzusu islamskih učenjaka e, poznati jedan učenjak koji je sakuplio e, mnogo pitanja u kojima učenjaci imaju konsenzuse Ibnu el-Munzir, spomenuo je da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav u pogledu toga ako neko jede ili pije svjesno u namazu, njegov namaz je neispravan. <clears throat> Četvrta stvar koja kvari namaz jeste uh, govor, ako čovjek progovori u namazu i svjesno progovori, bez da je progovorio nešto vezano za namaz, odnosno za korist namaza, to ćemo poslije pojasniti. Znači, prva stvar, govor. Mora da bude da je čovjek progovori nešto mimo namaza. Druga stvar, mora da bude svjestan. Ako bi se desilo da čovjek u zaboravu nešto za, e, progovori u namazu. Primjer radi, čovjek klanja i čuje tamo djecu nešto pričaju i kažu gdje li je tanjir, gdje li je kašika? I čovjek onako, ono, ne razmišljajući, kaže, eto je tu. Inšalna, njegov namaz nije neispravan zato što je on to rekao nenamjerno. Ali kada bi rekao namjerno, eto kašika tu, namaz je pokvaren. Znači, prva stvar govor mora biti govor da to nije znači nikakva dova, nije Kur'an, nije nešto od namaza. Govor, naš ljudski govor, da bude svjestan da ga izgovorio. Ako ga rekne u zaboravu ili rekne neznajući propis, čovjek primio tek islam i počne klanjat i nešto ču, čuje ljudi pričaju i on nešto progovori. Ne zna propis. Odnosi se i na njega da, da njegov namaz inšala nije neispravan. Znači, da bi namaz bio pokvaren govorom, treba da bude ljudski govor, nisu to ni zikrovi, nisu to ni dove, nije to Kur'an, i da bude namjerno i svjesno. Ako je u zaboravu, ako je iz neznanja, inšala namaz ispravan. Ostaje treća situacija, to je da nekada čovjek progovori e, zato što u tom je korist namaza, ali iza namaza, ono što se desilo, to navodi islamski učinjaci primjer, kada je Allah poslanik, jučer smo navodili taj primjer, kada je Allah poslanik klanjao podni namaz, pa je predao selam nakon drugog rekiata. Allah poslanik je predao namaz, E, predao je selam nakon drugog rekiata na podni namazu. Pa je došlo do između Božijeg poslanika i Asaba do razgovora, ali oni su tu bili ubijeđeni da još namaz nije završen, bar je bio Božji poslanik ubijeđen. Pa je došao taj čovjek koji imao malo duge ruke, dugoruki, zulje din, pa je rekao, Allahu poslaniće, šta je se ovo desilo? Je li namaz kraćen? Je li Allah naredio da mi sad kratimo namaz? Ili si ti zaboravio? Kaže Allahu poslanik, niti sam zaboravio, niti je namaz kraćen. Klanjamo smo četiri. Kaže, nije Boga, mi klanjali smo dva. Pa je Boži poglasanik pogledao Ebu Bekra i Omera, kaže, je li tačno što govori eh, Zuljedin, dugoruki? Pa kažu, jest Allah, posljednji, mi smo skontali sklanju dva rekiata, ali smo se stidjeli išta pitati. Pa je Boži poslanik otišao, poredao i ponovo u safove i nastavio klanja treći četiri rekiat. Pa kažu islamski učenjaci, u ovakvim situacijama da se desi da ljudi predaju selam i ne znaju jesu li klanjali i razgovaraju, nakon toga ustanove šta je njihovo činično stanje i počnu dalje klanjati, onaj govor kojeg su imali nije pokvario njihov nama Zašto? Zato što je to bilo za korist namaza zato što je to bilo za korist namaza. Da se desi i danas nama isti slučaj, da na podne namazu ili na ikindi namazu, nakon drugog rekiata ili nakon trećeg rekiata, imam preda selam. Nakon što preda selam, ljudi mu kažu, pa mi mislim da si pogriješio, pa jest, pa nije, pa jest. I kada deset ljudi kaže, ma jest, klanjali smo tri rekiata, trebali smo četiri, To što su oni razgovarali, inšala, ne kvari njihov namaz, treba ponovo da se samo posafaju i da nastavi da klanjaju ono što su izostavili. Tako je uradio Boži poslanik, kad se o tome govori, e, na prenosi imam Buharija i Muslim. Svakako, općenito je da je zabranjeno govoriti u namazu, kažu se u hadisma koji bilježi Buharija i Muslim, e, a sahabi kažu, mi smo u početku namaza jedni s drugima u namazu razgovarali. Tako je bilo u početku Islama, neko dođe u namaz i s nekim nešto razgovara. Kaže se u hadijskoj bilježi Buharija i Muslim, sve dok nisu objavljene riječi uzvišnog Allah subhanu wa ta'ala وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ i pred Allahom stojite pobožno i stojite skrušeno, kaže prenosioc hadisa, pa nam je taj ajed zabranio razgovor u namazu. Pa nam je taj ajed zabranio razgovor u namazu, pa smo prestali razgovarati u namazu. Hadis o tome bilježi Buharija i Muslim. Tako da na osnovu toga, osnova je da je zabranjeno razgovarati u namazu. Bilo koja riječ koja nije sastavni dio zikrova niti učenja Kur'ana, ako izgovorimo svjesno, naš namaz je pokvaren, Osim u situaciji da se desi da je to zbog neke koristi namaza, kao u onom slučaju kada su asabi sa Božim poslanikom, ali i salatu selam, predali selam e, prije, prije vremena. Lekli <clears throat> smo, ako bi se desilo da čovjek progovori u zaboravu, zaboravi da je u namazu jednostavno i čuje nešto, progovori, ili ne znajući propis, inšala biznila, njegov namaz je ispravan. E, peta stvar, koja kvari namaz jeste glasno smijanje. Opet dvije komponente imamo. Glasno smijanje. Pa čovjek ako bi se glasno nasmijao, njegov namaz je pokvaren po konsenzusu islamskih učenjaka. Opet znači po konsenzusu islamskih učenjaka ako bi se čovjek u namazu nasmijao, njegov namaz je neispravan. E ovdje treba napraviti razliku između osmijeha i smijanja. Smijeh je nešto kada čujemo glas. Ha, ha, ha, ha, čovjek se nasmije, A osmijeh je samo nešto što se vidi na ustima bez ikakvih bez ikakvi znači drugi popratni zvukova čovjek nešto u namazu se sjeti i znači samo se samo se vidi osmije ili nešto se dešava pored njega čuje djecu ili vidi ili čuje nešto na televiziji nešto je palo i on samo znači se nasmije njegov namaz je ispravan njegov namaz ispravan, nekada je to stvar koju on ne može kontrolisati, ali smijanje ako se desi, toliko se nešto oko njega desilo da je se počeo smijati, njegov namaz je po konsenzusu islamskog učenjaka pokvaren. Pa znači pravimo razliku između smijanja i osmijeha. Osmijeh ne kvari namaz, smijanje kvari namaz po konsenzusu islamskih učenjaka. Šista stvar, E, šesta stvar, u pogledu ovih stvari postoji jako razilaženje kod islamskog učenjaka, to je ako bi se desilo da punoljetna žena, punoljetna žena pređe ispred klanjača, bio taj klanjač muškarac ili žena, pa može se desiti da žena klanja kod stuba i između nje i stuba prođe druga punoljetna žena, Allah najbolje zna, zbog irodostojne hadisa, nje namaz je pokvaren. Trebala da je spreči da ne prođe ispred njih. Allah poslanik u vjerodostavnom hadisu je spomenuo da prolazak ženi ispred klanjača kvari namaz. Prolazak ženi ispred klanjača. Ali pod uvjetom da je to punoletna žena. Tako ako bi se desilo da čovjek ima malehno dijete e, godinu, dvije, tri, četiri ili pet djevojčicu i ona prođe ispred klanjača, inšala biznila njegov namaz ili njej namaz osobe ženske ako bi klanjala je ispravan. Ali ako bi se desilo da punoljetna žena prijeđe ispred klanjača, vjerodostojnim hadisima stoji da je takav namaz e, neispravan s tim što e, moramo znati da postoji jako razilaženje i velika većina učenjaka smatra da čak i prolazak ženi ispred klanjača ne kvari, ne kvari namaz. E, oni imaju svoj neki pogled na te hadise u kojima Boži poslanik, jasno Boži poslanik kaže namaz će biti prekinut ako ispred čovjeka prođe punoljetna žena. Pa su određen dio učenjaka smatrali da se to misli kao bit će mu umanjena nagrada i tako dalje. Ali vanština hadisa ukazuje da ako žena prođe ispred klanjača, da mu je namaz neispravan. Definitivno i prolazak muškarca i, pre, i žene ispred klanjača je grije. Ali je došlo u posebnom hadisu da Allah poslanik Ali se letu je sram spomenuo da prolaže žene kvari namaz. I zadnja stvar, u nama, stvar koji kvari namaz i time ako Bog da evo i završamo večerašnje druženje jeste mnoštvo pokrita u namazu. Mnoštvo pokrita u namazu. Ako bi vidjeli čovjeka koji se mnogo vrti u namazu, e, mobitel, češi se, zakopčaj, otkopčaje, mnoštvo pokrita. Kaže islamski učenjak Ennevi Rahmetullahi Alehi, islamski učenjaci u pogledu ovog definisanja mnoštva pokrita imaju različite stavove, ali je tačno da e, mnoštvo pokrita se vraća na običaju. Znači nije nigdje poslanik rekao koliko pokrita čovjek treba da uradi da mu je namaz neispravan, ali jednostavno nešto što se vraća običaju ljudi. Pa znači vidjet ćemo, evo, vidjeli smo poslanik je klanjao držeći svoju svoju unuku u naruču. Vidjeli smo da je znao napraviti korak ili dva u namazu i ne bi mu to pokvarilo namaz. I tako dalje. Znači neki e, pokriti koje mi učinimo, ne izbacuju nas istoga. Kada bi nas neko sa strane gledao, rekao bi ovaj čovjek i dalje klanja. Ali imate neki ljudi koji kada klanjaju, pogotovo da Allah oprosti, to se sada mnogo više vezuje za Arape nego za nas. Mi smo stranci, mi ne znamo šta učimo i mi, mi smo koncentrisani. Dok oni kod Arapa, znači nažalost živimo u vremenu, pogotovo ljudi koji nose mahrame, oni se igraju sa mahramama, pucketaju sa prstima, mobitele, vrte i tako dalje. Pa kažu islamski učenjaci, kada bi čovjek gledao čovjeka sa strani i on se toliko vrti da je nemoguće pomisliti da je on u namazu, namaz takvog insana je pokvaren. Znači čovjek može u namazu napraviti jedan pokrit, kratko rekli smo, nešto staviti, nešto dodati, neko miša, ali se i dalje vidi na njegovom halu da on klanja. Ali ako bi se to vijek, čovjek toliko vrtio, da čovjek koji ga gleda sa strane kao ovaj ne klanja, ovo nešto stvarno nešto drugo radi, njegov namaz bi bio pokvaren. U svakom slučaju, braću moje dragi cijene sestre, e, u ovom predavanju smo obradili doista nekoliko bitnih stvari koje kvari namaz i stvari koje su generalno zabranjene u namazu. Mi ćemo se ovdje, ako Bog da, i zavr, zaustaviti. Sutra, ako Bog da, nastavljamo o nekim stvarima koje nisu konkretno vezane za namaz, govorit ćemo najvjerojatnije o nekim vrstama namaza. Subhaneke Allahumma bihamdike, šedu in la ilaha ilan stakviruke, vo etubu ilik.